بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله يوم مساجد سورة سورة الرعد yau wannan yini namu na shida ga watan Ramadan wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da sha takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Suratul Ra'd sura ce makkiya waɗansu malaman suka ce madaniya amma wasu ingancin zace sura ce makkiya wa adadu ayatiha talatun aw khamsun wa arba'una tana kunshe da ayoyi ko dai talatin a arba'in da uku ko arba'in da biyar saboda malamai suka yi sabani wajen kidayar aya dangane da sabanin riwayoyi ko kuma kira'o'i wa mawdu'u ar rai ad dawati ila Allah ala tariqati al-istidlal bil qawl al-ulwi wa al-sufli fa ba'du da sura zata kuma yadda hankali a kai kira zuwa ga tauhidi kira mutane zuwa ga yin imani da Allah ta hanyar kafa mutane hujja bil kawn al dangane da dalilai na sararin samaniya wa ko dalilai na manyan halittu da muka iya gani a nan sararin duniya al hissi wal ma'nawi kafa mutane hujja da abin da hankalin su kan iya hararowa da kuma abin da hannun su ka iya fadawa usulubin aji kuma hakan duk zai gudana a cikin usulubi mai ban da mamaki ne Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون كما يتم كسامي بسوا ألف سلام دمين دراء wato ubangiji ne ta ala kawai san abin da yake nufi da shi to amma abin da yake zuna shi ne waɗannan suna daga cikin bakake na larabci waɗanda su ne larabawa suka sa da gina maganganun su na yau da gobe irin wannan ne kuma ubangiji ta ala ya amfani da su wajen gina alkur'ani mai girma wanda aka kalubalance su kan su kawo kusan kundin su saukaka Allah ce tilka ayatul kitabi waɗannan ayoyi ne na littafi wanda yake saukake daga wajen Allah Allah ce wallazi unzila ilayka min rabbik lalle abin nan da aka saukar maka daga wurin ubangijinka al-haqqu gaskiya ne babu kokonto cikin ka. wahayi ne samamme daga Allah ba sai suke kiro daga kanka ba kamar yadda bandarru suke ba walakin na aksaran nasi la yu'minun sai dai mafiya mutane mafiya yawan mutane da su imani da hakan ba idan rashin yin imanin su baya kore abin ya zanto saukakke daga Allah ta'ala dalilin الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر ويفكر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وندي وانده سوكرمك بلساتي سيني ألا دقتكين أي تنسى الله الذي رفع السماوات وبنجد سيني وانده سوكت جن السماء بغير أمد ترونها فاتارجا ومتكاتكين ko ginshikai tarawunaha wanda kuke iya ganin su ba babu wani gini ba wani ginshiki wanda ya tare sama wanda aka tsora sama a kai ba wani turki ko wata girka ubangiji shi ke rike da ita da ganin damarsa da kudarsa wa yumsiku samaa an taqa ala al illa bi idni Allah shi ne ya kame sama ya hana ta fadowa ba dan haka ba da shi ta fado amma ya kame ta ba dama ta fado sai da izininsa shine ma'ana da gare amadin sarauna wadansu malaman sukan fasar da gare amadin suna nufin ubangiji ne ya ɗaukaka ginin sammai ya gairi amadin sarauna ba tare da ginshiƙan da kuke iya gani ba ma'ana akwai ginshiƙan sai dai ku ne ba kwa ganin shi daga cikin mazunan fasaran haka abdullahi dan abbas amma dai wancan fasara ta farko ita ce ta fi dacewa da zahirin aya da ita ce wancan aya ta cikin suratul hajj yake gaskata ta wa yumsiku sama'a an taqa ala al-ard cewa yumsiku sama'a Allah ke rike da sama ya nuna ba wani ke kenan da kasa an gane ku sun mastawa ala al-ard sannan ubangiji ala ya ta san al-arshi irin daidaitan da ta ke da shi wato al-amri yake bambanci tsakanin ginin sama da kafa kasa da yake da muke iya gani da jama'a akwai sama har tsaya biyu har zuwa bakwai kana farko wato ta ya fi fatin duniya da muke ya fi fatin duniya da muke kuma ta ita saman idan ka shiga cikin da kafin ka wuce tsawon shekarar tafiya tsawon shekarar ɗari shekara ɗari biyar an gane ku to kuma idan ka je sama ta biyu ita ma kuma ta fi ta wannan farkon girma ta uku ta fi ta wato biyu ta hudu ta fi ta uku har zuwa sama a je karshen saman bakwai da ta fi saurin girma to daga nan abin da ke gaba shine kursiyu to shi kuma idan ka haka sama da saman nan guda bakwai ka jefa su a cikin kursiyu tamfar ta ɗauki taro ne ta jefa cikin daji kamar zoben da ke hannun ka jefa shi a daji ka ga ita da wani tasiri to shi ne Allah ce wata a kursiyuhu samawati wal arda girman kursiyun Allah ya yalwaci sammai da kasa ma'ana ya fi su to kuma ita kursi idan ka dunkule ta ka jefa a kan al'ayar da farko ne kuma ka jefa su cikin daji ba komai ba ce ba to ji Allah ya dabe ta kan al'ayar to ina maganar idan ta ya dabe ta kan al'ayar a ce an masa wuri ina wuri ne domin idan an ce makan ba ya yi wa a sami makan sai a inda halittu suke dukkan halittu kuwa ko dai suna cikin al'arfi ko suna cikin asamawa ko suna cikin sammai ko suna cikin kasa sammai a nan mala'iku ciki. nan kasa a nan gurin kan adam ciki da dabbobi tsakanin sama da kasa kuma sa halittu ne sauraro ne sauransu watanni da sauran rana da ne to ba inda ake kira ba inda za a iya samun makan a ce wannan wuri ne ba a iya samun location a ko'ina sai dai a cikin sama ko a cikin kasa to in dai ba a cikin sama ta sa Allah ba ko a cikin kasa ta sa shi ba to ba kai musu wuri ba don a can saman al'arfi haitu la ne? ba makani ina fatan kun ta. makani yaron makani zai samu da inda halittu suke to al'arfi kuma ba a nan halittu suke ba to da haka ubangiji Ala ya daidaita a kan al'arfi irin daidaitan da ta dace da shi ne imamu malik ibn anas ke faɗa kamar yadda imamu al-bayhaqi ya rawaito yace Allahu fi samadi wa ilmuhu fi kulli makanin la yakhlu minhu shay ko mana kankare yace ubangiji na sama ilimin sa kuma yana ko ina babu inda babu ilimin sa to idan ka fassara haka sai ka huta idan ka shiga rutani rudani sai ka shiga rudani kuma wa takkara shamsa wal qamara ubangiji ta'ala ya hore rana da kuma wata wannan rana da wata ubangiji ya hore su don hidimta wa bani adam kullum yajri li ajlin musamma kowannen su Yajiri yana gudana li ajlin musamma zuwa ga wani ajali da aka kayyade masa ma'ana rana ba za ta daina tafiya ba ta dawo ta fadi ta sake hudowa ta fadi haka wata ya hudo ya fadi ba za ta daina ba har sai lokacin da Allah ya nufin ta ce kiyama lokacin da ne za a tsayar da su su daina aiki idan kan su kuwira ko ya zanna gumin qadar wa jibali jibal sayrat ko ramu da komai duk za a dakatar da komai aikin su ya kare amma a yanzu rana da wata suna hidima ne ga bani adam rana ta ba mu haske don mu tafi neman abincin mu ya ba mu haske cikin dare idan duhu ya yi tsanani yudabbiru al ubangiji shi ke gudanar da al'amari kowane iri gani a gidan duniyar nan ba mai gudanar da wace shi yufassilu al-ayati ubangiji shi ke rarrabe ayoyi killa killa dake dake don mutane su fahimta la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun domin ku tuqinun ku zanto masu yaqini bi liqa'i rabbikum dangane da gamuwa da ubangiji shi yasa Allah ke ware muku komai dalla dalla don ku fahimta a ba ku aya iri biyu al-ayatul kauniyya wal ayatul qur'aniyya الآيات الكونية سوني حالكين كما حالكين كتا وان بذاتي مكا جاغورين في جسد كتوى للي أكون دي يسمده lalle a kowan da yake ba su suke gudanar da kansu ba al-ayat wanda za a karanta a fada ma umarni da hani na ubangiji duk wannan ana yin su ne la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun saboda ku sami ilimi dangane da dunwa da ubangijin ku gobe kiyama sai sai وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهو الذي مد الأرض Ubangiji shi ne wanda ya shimfa da kasa ya nikar da ita, bai kyale ta a tattare ba, wa ja'ala fiha rawasiya kuma ya sanya duwatsu a cikinta wanda suka zama mata tamfar turaku da suke hana ta girgiza da suke hana ta raurawa da mutane. wa hara kuma ubangiji shi ke gudanar muku da koramu a cikin kasa wanda za ka samu ga waɗansu madatun ruwa suna wato ga gudanar ruwa suna tafiya ko rani da zamana idan ku amfana da wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn wa min kulli samarati kuma daga kowane irin nau'i na ɗayan itace ja'ala fiha ubangiji ya sanya a cikin su ne zaujaini ismaili ya sanya wato jinsi guda biyu cikin kowane nau'i na ɗan itace akwai mace akwai namiji ba abin da yake ba mace ba namiji a cikin sa zauje ne cikin kowane irin abu har 'ya'yan itace za ka samu namijin baya ya'ya sai matar tana ya'ya haka yake a dabino haka yake a goruba haka yake a kanya dinya da dukkan sauran ƴaƴan itace hatta ruwan da muke sha za ka samu haza hadbun furatun sa'ibun sarabuhu wa haza milhun ujaj akwai mutum da namiji a cikin su gaba daya ga ruwan daɗi ga ruwan zarfi wannan domin ya nuna gwanin ce wata wajen gudanar da al'amura kuma abin suna tafiya duka da tsari ba tare da an samu ɗan garba ba yugusin lailan nahara daga cikin ikon sa yakan kusurce yini da duhun dare yuhsin laila an nahara wato yakan kawo duhun dare ya kusurce yini an gane ku wani lokacin kuma ya kawo yini kan ya koye duhun dare da shi ya kori duhun dare da shi ko yana yin duka guda biyu a koyaushe abin da mai tuwa kuna iya tafi na fi zalika lalle a cikin abin da aka ambata dinnan la'ayatin akwai ayoyi akwai alamomi akwai dalilai da kauni ya tafakkarun da mutanen da suke tunani waɗanda suke amfani da na'urar tunanin su su gane cewa yadda duniyar nan take tafiya lalle akwai wata akwai wani karfi da ke gudanar da su a boye duk daga mu gansu da ido ba duk da ba ma iya taɓa su da hannu lalle akwai abin da ke gudanar da ita amma haka kawai ka tafi ba tare da wani abu ya gudanar da ita ba to ba zai yi ba sai ta وفي الأرض قطع متجاورات وجنات zawira ce akwai yankuna wanda suke makwabtaka da juna daga wannan yanki akwai itace lubluk wannan yanki kuma na sahara ne wannan yanki ga duwatsu wancan yanki kuma ga tekuna ga kuwar mu ga menene zawira ce tana gama fita daga cikin yankin da yake kurmi ne sai ka shiga cikin sahara tana gama fita daga cikin sahara kuma ka je ka samu yanki da teku duk wannan ubangiji ne ya karkata kasa bisa ga wannan tsari gurgurdan yadda hikimar ta tafi wa jannatun min a'nabin akwai gonaki waɗanda suke na inabi a cikin sararin duniyar nan wa zar'un wa nakhilun sannan wa zar'un akwai sauran dangin shukoki shine zar kowace irin shuka ta da ciki wa nakhil akwai kuma abin da ya shafi wato itacen dabino dukkan waɗannan ababai da aka ambata sinwanun wa ghairu sinwan sinuwan akwai waɗanda suke da asali ɗaya dangi ɗaya wa gairi sinuwan akwai kuma waɗanda suke ba asali ɗaya ba ba kuma dangi ɗaya ba Abun nufi akwai ababen da za a ga sun yi kama da juna ka iya ɗaukar su a matsayin dangi yanzu daga cikin yayin da a ko wanda suka daga cikin tsirrai a ko wanda za su fito idan sun fito sai su yi sama su yi kara daga cikin masu yin karan nan yanzu za mu iya shirga guda uku da me a ciki dawa da me kuma gero da me kuma masara duk wannan sama suke shekara amma kwayar daban-daban yanzu dangin juna ne suka fuskan suna yin fara ya zanto sinuwan ke ni min usulin wahida abu kuma wanda idan sun fito sai su yi a ƙasa daga cikin su ne dabewa akwai kankana akwai ne kaza akwai kuma daga cikin su wanda su kuma cikin ƙasa suke yi su yi cewa su girma sannan sai a tono su akwai doya akwai bakari akwai dankalin turawa akwai dankalin eh, wata ba na turawa ba duka dai dankalin ko zuwa kullum yi juna da to waɗannan su ne sinuwan waɗancan kuma su ne zairu sinuwan zairu sinuwan wato waɗanda suka ba dangin juna ba yanzu kaga ayaba lemo abarba kowanne ɗan itace ne kowanne kuma kayan marmari ne amma ba ɗan juna ba ne lemon zaki lemon tsane idan ka haɗa da waɗancan su mangoro duk kowanne ɗan itace ne kayan marmari ne amma ba ɗan juna ba ne to haka Allah ya so ya shimfa da kasar akwai sinuwan akwai gairi sinuwan to dukkan su abin mamaki shine yusra bima'in wa dukkanin su ana shayar da su da ruwa ɗaya da mai zaƙin da mai tashin da mai tsamin da mai garɗi da mai hamami yiska bima'in wa ruwa ɗaya ne yi zuba daga sama sai ya kasance kuma duk ya fitar da shi kada akwai hikima a cikin nan Wani wa nufaddilu ba'daha ala ba'd mukan fifita sashi bisa ga sashi uku ne wajen ci wani ya fi wani daɗi wani ya fi wani garɗi wani an fi sha'awarsa wani ya fi wani tsada an gane ku yanzu waye zai haɗa kanya da abarba duk da cewa kowanne daga gasu sai ta fito ta ga ai daban daban su ke su daban take ba za a haɗa shinkafa da gero da dawa ba kowanne martaba su daban ba za a haɗa halkama da maiwa ba kowanne martaba su daban ba za a haɗa makonni da dantalin turawa ba kowanne martaba su daban daɗin su daban shi ne ma'anar wani faddi da za a da ala ba'adin mukan ta sashi kan sashi fil ukuli wajen ci inna fi zalika lalle a cikin abin da aka ambata din nan la ayati akwai ayoyi wadanda suke manya manya li qaumin yaqilun ga mutanen da suke da hankali su hankalci cewa lalle wannan ba ne ka ce kai su ba Allah ne ya yi shi Allah daban ne da ban, ne ka ba ta halitta Allah shi ne alkhaliq wanda ke halitta duk wanda ba da irin wannan tunanin sai zan take man baya da hankali yanzu wanda yake da tunanin ne yasa ce kake halitta kaga ba da hankali domin da ya kasance daga cikin masu hankali da zai gane wannan halittan Allah sai ya ce inna fi zalika la ayatin liman li qaumin ya'qilun da zarar mutum ya samu tangarda da kurgabi a cikin kwakwalwarsa sai ya kwace wannan halittar gaba daya daga hannun Allah sai ba ne ta yake zai ta ciki ta ya samu tangarda da kare a cikin kwakwalwarsa ba kuma zai tsori sai wahayi to kuma sai ya saurari wahayi sannan a samu dole ko gyara to sai Allah sai وإن تعذر فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأولان في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإن تأجب in har ma za ka yi mamaki don dangane da kafirai suka bijire suka ci yarda da irin waɗannan ayoyi wajen yin imani da Allah fa ajabun qauluhum to babban abin mamaki shine faɗin su da suke cewa a idza kunna turaban yanzu idan muka zo muka zanto kasa a inna la fi khalqin jadid in za Allah zai iya samar da mu a cikin wata sabuwar halitta kuma bayan mun mutu an bunne mu cikin kabari mun rubuta har ma ta kuma yayi yi ya ma narke da kasa yanzu kuma Allah zai ta tashin mu haka kike faɗa yanzu in banda ma turmi irin nasu yanzu da ya samar da su daga babu samar da su daga babu shine zai fi hala ko kuma tashi halukan su bayan mutuwa inda har akwai wahala wanne ne zai fi hala na samarwa shine zai fi hala wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal-ardi وهو العزيز الحكيم خصوصا ان تقول ائنا لفي خلق جديد يعني اذا كنت تعرف مو اكثر نبي اولئك الذين كفروا بربهم ايه هذا المنطقي وانه سيد كافر فيه وابنجي جنسو سكا بجي لي مسا واولئك الاغلال في اعناقهم ايه هو المنطقي وانه ذا اصاب فكمي دمالي اكد توليسو اويا ينسي اويا ينسي وبجي اما واولئك اصحاب النار ايه هذا المنطقي معدو ساوتا هم فيها خالدون kuma su in sun shiga cikin ta suna zama na dindin din babu kuta har abadan abada Allah ya kare sai ce ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة تعترون سوى النبي تحنتي سنة سوى سنونك sai su rinka cewa inda gaske ne akwai azaba kamar yadda kake labarta mana to ta zo mana yau ko gobe ko jibi kada ta kyale mu da rai karka mana shi ne Allah ce wa yasta'jilunaka suna neman ka da ka gaggauto musu bi sayyi'at da azaba qabla al-hasanati kafin rahama wato ta makon su nemi rahama sai su nemi azaba amma sun manta wa kad khalaq min qablihim al-masulat وقد طلب من قبلهم بايان ياري دا يواجه بعد كنت أخيتي المسؤولات نوئسة لأصيبة بألا يواء الأمة بسجباتها أهلا كد أدوى سنة بالأبائل أهلا كد سمودوى سنة بالأبائل فرعون دا متى ننسى شك أهلا كد سنة بالأبائل ودن في جنسي نأكيد فكرة الله دورا كي كم يبوت يتسيد شيء هو ينزل كده الله ma'ana bai kamata a ce ma kai yanzu su kalubalance ka sai ka kawo musu azaba ba don menene idan Allah ya zama za ku iya zuwa domin abin ya riga ya taɓa wucewa a baya ga abin bai taɓa faruwa ba ne sai su kakkar zuwa amma ya faru kuma sun sani kuma Allah ya buga musu misali dangane da masaukin adawa waɗanda suke al-ahqaf a cikin kasar Yaman al haka sai da su su je suna nan inda Allah ya halakar da su gidajen har yanzu suna nan sai wanda Allah ya turo musu da iska tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum ko fa asbahu la tara illa masakinuhum كذلك نجد القوم المجرمين حتى تغير دسو بتسكى ولدك من سنة من كركي ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين duk abin da suka kace ta gaba da amma abin mamaki gidajensu da benayensu suna nan don su zanto wa'azi gari da kai da su dukkan wani wanda zai zo yi mutane ne ba Allah ya tajar da su gidajen na nan tsaye eh, har yanzu Allah bai rufe gidajen ba don ya zama wa'azi ga wanda zai zo baya mutanen Lutu garin su na nan inda aka halakar da su cikin kasar Iraki mutanen Samudawa garin su na nan inda aka halakar da su kan hanyar Sam daga titin madina don kuma titin da buka kafin su shiga can garin su nan duk waɗanda Allah ya lakar sai a kyale garin aiki sai ga gawar firawuna kuma a misra ya zuwa kan tura ya zahayi jirgi tun daga ingila zo su kalli su koma yanzu wannan bai sai sake imani da Allah ba ba sa ganin cikin surat yunus Allah ce fa yawma nunajjika bi badanika li takuna liman khalqaka aya za mu ta mai jawarka don ta zama aya ga wanda ya zo bayan ka kar ya saurin kai kar ya jirgi da kai ya yi suna ma Allah ya ji shi ai da wannan ya kamata ya sauke yi bani to shine Allah ke cewa wa qad khalat min qablihim al-masulat hukuba hukuba kala kala kala ta riga ta shuɗe min qablihim kun kafin kafirin ne shi ma idan Allah ya ga dama ba za su gagare su da shi وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم lalle ubangijin ka ma'abucin gafara ne ga mutane ala zulmihim akan zalunci da kafirku yana musu gafara yana musu jinkiri da haka ba da masu da azaba walau yu'akhidhu Allahu an-nas bima kasabu ma taraka ala zahariha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi ibadihi basira jinkirin da Allah yake wa mutane ba wai don sun gagare su ba da a ce duk wanda ya ne ko Allah ta kama da azaba da yanzu ba kowa a kan kasa walakin yu'akhiruhum Allah na musu jinkiri ne ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci sananne ai mutuwa na nan kuma kowa ya yi imani da ita da wanda yake kafiri da wanda yake mummuni ba wanda yake ce na ci saurin mutuwa ya san dole za ta zo ko yau ko gobe ko jibi dai an mata talala ne mai zaman sake da amurka innal mota ma afta alfata la tasulu murqa wa tillahu bil yad ai mutuwa ba ta taba kusura mutum yadda ka san igiya ce kan zarga ta a wuyan akuya ko tinkiya doguwar igiya sai ka sake ta sai take fita take tinkiyawa sai take jin gaba ɗaya kuma ta yi nisa sai ku baki igiyar na hannunka in ka ta ki samu ta sai ka je na duk ai daga nan ne za ka ta la tasulu murqa wa tillahu bil yad kamar idan ku da aka yi ta lalanta ga hanci igiyar a hannunka lokacin da take so ta zo su ta to haka tsakanin mutuwa take da bil'adama ba yanda zai to wani sai jaji zuwa ga hankali sai wato kamar dama ce aka ba mutum ne ba لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب كما أبنجي تعالى للي ينا بسنن عقوبة وإن بسكتابة مثلا وتوانا ما نونا جمع بين الترجيب والترجيب أطلق إترد متعليك سمعكم آيات أطول صدق وقل للذين كفروا لا waɗanda suka kafar da sai ka suna cewa laula unzila alayhi ayatun min rabbi dan ne ba a saukar masa da wata aya ba daga wurin sa. laula ana mulin littahabi zabura zuwa suke shin dan ne ba a saukar masa da wata aya ba min rabbi daga wurin ubangiji abinda suke nufi da aya irin mu'ujizar da su suka nema ba irin wadda ta zo ba wato suka a sanda kamar sandar annabi Musa kuma a ba su dama ta rayar da matacce kamar da aka biyo annabi isa so suke a ba su taguwa irin ta annabi salih so suke a ba su hannu na kyalli irin na annabi musa wannan su ne ayoyin in ba haka ba kuma to suna so su ga an mayar da yankin makka gaba daya lambu da dausayi a maimakon sahara da duwatsu haka suke su ba za su yi imani da shi ba lan nu'mina laka hatta tasdura lana min al-ardi yanbu'a sai mun ga mare mare na ruwa suna fili cikin garin maka ko ina aw takuna laka jannatun min nasib ko mu ga waɗansu gonaki na dabino wa inabin da inabi fa tufajjir al anhar khilalaha tafjira da ruwa kuma na zirga zirga a tsakanin shi da inabi da dabino aw tusqifa sama'a kama za'amta alaina kisafan ko ka rufo sama kamar da kake za iya وما زعمت علينا كمية كرية في وضعية كرسوكا أو تأتي بالله كوكا دود الله جزء تعمل والملائكة تجيلا هو مجمل يكون سهوكا أو يكون لك بيت من ذكر فيه كما قد كان بجدا زيناري بزيناري بابلو دبلو با با تمنسي بتمنسي با زيناري كان زيناري أو ترتاكي السماء كما قد كوا عزلو وتمتتاكلا كاتاكا كاتاكا السماء in ma ta ta ta da shi lan nu'minu bi rusulika fatawar da hawan da kai sama ba za mu yi imani wuta ta gaske hatta tunzila alaina kitaban makram hatta ka sauko da wani littafi kuma ka ba mu mun karanta mun gani eh to eh to daga Allah ne wannan wai ka yi haka mu ga na aika an miki to wai shine ma'anar laula unzila alaihi ayatun rabbi yaya za su nemi irin ayoyin annabawa da suka wuce ga aya da yabuniya ai dukkan aya a bayan qur'ani take wadancan ayoyin sun zo sun yi yayin su sun mutu wanda ya gansu ya gansu wanda bai gansu ba sai dai ji labari qur'ani aya ce da ta zo kuma za ta ci gaba da wanzuwa tana kuma kalubalen da duk duniya kuma da qur'anin a hannun ga shi kuma suna gani kuma har yanzu sun taka wallafa wani littafi da za a ce ya goge tasirin Alƙur'ani. sun kasa ƙarya ta ji su nuna cewa ba daga wajen Allah yake da kai kiro shi a kai to wannan an yi ya isa mu'jiza laula unzila alayhi ayatun min rabbi haka suke cewa da Allah yake kace da su in inna ma anta munzir wato inna ma anta munzir sani dai kai munzirin mai gargadi ne amma ikon zuwa da mu'jiza kuma daga wajen Allah yake har a wani yake kace da su lau anna indi ma tasajiduna bi laqul al-amru bayni wa bainakum da a azaba duka da yadda kuke nema ai da da kawai sai in sako muku ita amma wurin Allah kuke baya zuwa da ita lokacin ne إنما أنت مذكر كيد الكثير أيكلك ليس عليك هداهم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فأيكلك وأزيد بركك ولكل قوم قال كما قوة الأمة فما بهاد ميسير يسوع wannan ne shirwa malami shi yi maganganu wane ne mai ta tafiyar magana shi ne manzo ko wata al'umma an turo mata da manzo dan Allah ce wani kulli ummatin rasul wa in min ummatin illa qala fiha nadir wata al'umma shi da aka turo mata da manzo saboda haka sai yanzu kai ne manzon da aka turo dan ka fadakar da su ko ki ji ko ka ji wannan kuma ya rage nasu Allah وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يعلم ما تحمل كل أنثى ubangiji ta'ala shi ne ya san abin da kowace mace take ɗauke da shi min zakarin wa unsa ko namiji ne dan ko mace ne kagaye ne ko ɗaya ne وما تجيب الأرحام كما بنجد تعالى هي سنعة جندا ما حيطاتك ترجيوا وما تزداد لأبن ما حيطاتك تاروا وتولن تتياتي انتئل من الله بالي تارية لألا وجمنا يعلم ما تعمل كل غلطة وانما ما ما يعلم ما تعمل كل زنتو مسؤوليه كل زنتو مصدرية idan ta zanto ma mawsuliyya ya zanto daidai da ma'anarsa da allazi ya'lamu allazi tahmilu kullu unsa ya san duk abin da wato mace mai ciki take dauke da namiji ne mace ne da gane ciki ya sani ko ta zanto a'a mace mazdariya sai zanto Allahu ya'lamu hamla kulli unsa ya san ciki kanta ba ma abin da yake ciki ba da dukkan abin da yake ciki suka da yi ma'anar suna koma zuwa guda daya to amma wurin cewa Allah ya san abin da kowace mutum take dauke da shi kada mu ɗauka cewa kan hukumi sani mara faɗi wannan kana mu yi tunanin ai likita ma zai tarayya da Allah da likita zai auna ya gane cewa mu sama da juna biyu kuma yau wata uku da samu kuma likita zai auna bayan ciki ya fara girma an gama halitta ya gane za a gudanar da daga watan kaza kuma ɗa namiji ko mutum ko biyu ne ko ɗaya ne wannan ba iyakacin nan ilimin likita ya kai amma ilimin Allah ta'ala ya san abin ne tun lokacin da yake matakin farko na ɗigon wanda a wannan lokacin likita ba zai iya bayar da bet na haihuwa ba lokacin da yake ɗigon mani ya san lokacin da yake gudan jini ya san lokacin da yake tsoka kuma ubangiji ta'ala ya riga ya san wannan mutum menene kawanka, menene gagantakarsa menene aikinka, menene abin da zai a gidan duniya idan ya zo kwana nawa zai yi a ina zai mutu a ina Allah zai karɓi rayuwarsa shin zai zama ne? shin zai zama kafiri shin zai zama eh, muzurzabi da bai da zalika duk Allah ya sani wanda ne ka da wannan masaliyar ni ka bayar da wannan masaliyar ka ce ga mata ta sanar da juna biyu yau wata shida ko bakwai ga ni labarin yanzu za ta ya buga ya buga ya auna kwamfuta da nuna mata rana ta zaga wata ko mata to a wani gari zai firamare kuma wato ce mai renanka wato ce mai yayanka aikin ne zai yi ka ne injiniya ne kwamishina ne malamin makaranta ne duk wannan likitan zai to ubangiji ko ya san wannan don haka sai aka zo da kalmar ma ba a zo ba da kalmar man don ita kalmar ma ta dullu ala ghairil akil kalmar man ta dullu ala al-akil bil aghlabiyya idan aka ce man wanda to sai Allah ce ma abinda ma'ana Allah bai ce ba ya san wanda mace take dauke da shi wanda wannan shi ne abin da likita zai iya sani bayan ya zama wanda an gama da alikun su kenan ya zama mace ko namiji sai ce ya san abin da dan yi nuna ganiyar ilimin da dukkan kowane zango tun daga zangon farko na shigan ciki har ya zuwa ga haihuwa har ya zuwa ga mutuwarsa Allah ya sani kaga ba da cikin wa ma tajidu al-arham wa ma tazdad ya san abin da mahaifa take kawo da abin da take ragewa to nan malamai suke maganganu daban-daban masu tsarin yawa tsakanin waɗanda suke mata jubal arhamu abinda mahaifa take karawa shine na ciki ya zama ɗan tagwaye ko ɗan uku idan da haihuwar ɗan uku ce tajid eh, wato eh, tajid kuma tajid kuma abinda take toyewa haihuwa ɗaya kenan wa ma tajid abinda mahaifa take karawa ya zama tagwaye ko ɗan uku ko abin da ya sanar ko suka ce wa ma tujibul arhamu abinda mahaifa wato ainihin take kauyewa dangane da kwanakin al'ada wata da kwana biyar za ta yi ko kwana uku za ta yi a kowane wata wa ma tujat da abinda mahaifa take karawa dangane da jinin al'ada tun daga jinin al'ada daga cikin mahaifa ke zuwa wata ta kwana bakwai wata ta goma wata ta sha biyu wata ta hasha biyar wadan suka ce ma tujibul arhamu abinda mahaifa take kauyewa na yawan jinin da ke saukowa lokacin da mace ta yi jinin jiki wa ma tazdad abinda mahaifa take karawa na adadin jinin da ke zuba bayan an haihu kenan za a ga wata ranar da ta yi ma jini ya ɗauki wata sai ta yi sati wata kwana goma wata sati biyu wata sai ta yi kwana arba'in kafin jini ya yi kenan ma ta biyu da al'arham wa ma tazdad to Allah ya san dukkan wannan abin da yake gudana to wannan ayar karkashin ta ne malamai suke cewa ishara ne zuwa ga jinin al'ada ma ta biyu al'arham wa ma tazdad isara ne zuwa ga jinin jiki kuma Allah ya ce ya san abin da aka kara ya san abin da aka rufe wannan sai ya nuna tantance wani adadi na jinin al'ada ko jinin jiki dangane da mafi karancinsa ko mafi yawancinsa babu wani nafsi karara daga Allah ko manzon sallallahu alaihi wasallam da haka sai ijtihadin malamai ya yawaita wannan shi ijtihadi ce kaza ne wannan shi ijtihadi ce kaza ne yasa a cikin matsalolin fikiri daga cikin matsalar da suke da karanci na nasi suke fama da talaucin nasi cikin matsalar haila tana fama da talauci na nasi Yamma na qur'ani ko na hadisi hadisan haila ba su da yawa take ta kule shi yasa sabani yayi yawa kuma hukunce hukuncen su suke da wahala duk da cewa yin da zaka ga da sauki wannan in ka karanta a mazhabanci amma in ka tattara maganganun malamai ba abin da ya fi gane hukunce hukuncen haila wahala kuma yana da matukar muhimmanci sanin sa saboda rafe wasu da hukunce hukunce masu yawa haila yana da ta'alluki da idda cewa mace tana cikin idda ko ba ta in tana cikin idda kenan bai halitta bone ne ma'auranta mijinta na da yana dama ya dawo da ita in sakin nan ya zama akwai komai ta fita daga cikin idda ta riga ta kuɓuta mijinta na farko ya halatta nan wani ba zai ya fito wannan hukunce-hukunce ɗin sannan lokacin sallah sannan yin azumi sannan yin tsawafi duk wannan yana ta'alliki da ne haila tabbatar mata da gado ko rikin tabbatar mata biyu yana ta'alliki da haila mutum ya saki matarsa ta je ta yi jini ɗaya ta yi biyu kafin ta yi na uku sai ya mutu kaga har yanzu na a matsayin matarsa don haka za ta ci gado matukar saki ne na komai ta riga ta yi jini na uku ta riga ta fita daga haila yanzu ba yadda za a ɗauki gado a ba ta kan ta cikin ka to kaga duk wannan haila yana da alaka da waɗannan ababen shi yasa yake da wahala to don haka sai malamai suke cewa duk isara ce karkashin wannan ayar in ka duba littattafan da suke na abin da masu fada da magana za a ga dogayen maganganu a kai dangane da cewa yaya ko menene mafi karancin kwanakin da suke yi ne mafi yawan ciki saboda nan ma a ko wutar gimar a ciki don Allah ce tajibul arham wa ma tazkar wadan suka ce tajibul arham abinda mahaifa take tsayewa na adadin da wata da ciki ke yi kafin haihu wata ta yayi wata shida wata wata bakwai tara ta haihu wa ma tazkar abinda take karawa to kaga nan sai Allah ya bari a buɗe mafi karancin sai ambace shi ba mafi yawancin sai ambace shi ba to kaga mafi karancin da suke yi a haifar da shi ne wata shida da zaran an kuma ta kawo wata shida a gidanka an tsaya aure yau wata shida da tsare wanta to kuma ta zo ta haihu za ta da damar kai inkarin da ke ba ɗana bane matukar ta yi wata shida zuwa abin da ya saba in bai kai wata shida ba wata biyar ta yi biyar da rabi ta haihu tana da zama ta ce ba ɗanka bane ba saboda ka'ida dole bai ciki komi yadda bai dace ba a kai da to amma mafi yawancin ka ba nan kuma nan rigima take shi ne mafi yawancin ka waɗanda ce shekara biyu duk cikin duniya ba wuce shekara biyu malami sai yana cewa shekara hudu ka yana cewa ma biyar har yana zaune wani ce mun samu magana daga Aisha Aisha ta ce ciki baya wuce wata kaza sai ce kai ya ka ga makauciyar mu nan gurin matar Muhammad ibn Ajlan ba ta haihuwa duk cikin idan ta samu ta yake shekara har ma aka samu ta suna amina Fil mai cikin iyaye ba kike ce ya za ta yi da wannan ga shi idan mu na gani kiri da mutum ya za ta ce ta kaga anan ma rigima da ta taso ka wato kin mace shekara daya shekara biyu da ta yi aure ba sai ta haihu dan waye وما تزيد الأرham وما تزداد Allah ce wa kullu shay'in indahu bi miqdar wa kullu shay'in kowane irin abu indahu a wurin shi Allah bi miqdar an sa masa gwargwado da iyaka shi Allah ta'ala wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ko bai sani ba to sai shi alimul ghaibi wash shahadati al-kabirul muta'al alimul ghaibi shi Allah shine masanin gaibi wanda shi ba wanda ya san gaibi والشهادة شين مثلا أبن دي كي كي يكي بياني الكبير الله شين من كلمة المتعال شين وان دي to shi ne madaukaki daukakar zafi madaukaki daukakar mulki madaukaki daukakar sha'ani ubangiji ta alara da dukkan wannan daukakar guda uku shi shi من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب daidai ne a cikin kuman a sirran kaula wanda ya sirranta magana bai faɗa ba bai fito da ita sarari ba wa man jahara bihi da wanda ya bayyana duk ɗaya ne a wurin Allah da wanda ya raka da wanda ya kela da ƙarfi duk ɗaya ne ubangiji ya san wanda ya raka nan kamar da ya san wanda ya kela da wa man huwa mustaqim bil layli haka da wanda yake koyuwa cikin duhun dare ya je ya aikata wani aiki na alheri ko ya aikata kishiyansa wa taribin jaddaha da wanda yake yawo da yini ya aikata wani aiki duk Allah ya sani yanzu nan na nuna matukar ilimin Allah wato yana nuna fa'in ilimin Allah ta'ala yadda ya san mata mu da kullu unsa wa ma tujibul arham wa ma tuzad haka ya san wanda ya sirranta magana haka ya san wanda ya koyi haka ya san wanda yake abu cikin duhun dare na alkhairi ko kishinsa haka ya san wanda yake a cikin hasken rana saboda haka wannan abin da yake nuna wa dan dan adam ya ji tsoron Allah dan dan adam ya kiyaye dokar Allah shi yasa duk inda aka samu mujtama aka samu society da yi imani da Allah hakikalin imani ba a bukatar ma'aikatan tsaro shi yasa a lokacin annabi ai ba ma'aikatan tsaro masu yawa suna samu masu laifi sai dai sojoji wanda za su kare kasa daga farmakin waje amma cikin gidan kowa na fiye kasa saboda ne saboda wato a shigo bin rakaba kowa na jin cewa inna allaha kana alaikum rafiba سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنهار هو نجم من الرسالة shi yasa jin tsoron Allah kawai zai sa ba zai laifi ba ba wai dan kanta ba to daga lokacin da ya zanto ba wani zurin hana laifi sai ɗan sanda to dole ne biye yawa ko yawan ƴan sanda ba kamar da rabin kasar mai ƴan sanda rabi kuma su zanto ɗan kula in dai ba tsoron Allah cikin ta sai an yi laifi in ba a jin wata rafa cewa ubangiji na gani na mala'iku na rubuta abin nan shi ne bambanci tsakanin mu muna'i da kafirai yanzu duk inda musulmai suke koyaya suke kan aiwatar da musulunci din nan da za su haɗa su da inda kafirai su yanzu da kafin na ka kudu suna ta kilomita biyar bayan gari ke zuwa maka alfagai amma nan arewa har yanzu akwai yankunan da za ka yi tafiyar gari ba tare da ta kawo matsala ba har yanzu kuma akwai wurin da za ka samu a cikin gari za ka tsoro da gina su ka da bayan gari amma a kudu kana gari na tsoro ka gina saboda me ba ta jin wani shi'uri mara kaba inda allaha kana alaikum ba. فاتا جي شهوري من القادة سواء منكم من أسر القول ومن جهر به لكن أنا لا مجال إنسان بالغرور بدون جي لو جي سيزور كنتا ما يجي لو جي سيزور يا النبي الله ما يجنيك annabi ce kai dai ko dai ka tafi ta ne ko dai ka yi wasa da ita ko dai ka rufe ta ya annabin Allah ka wani sanda ya ta zo kiyarsa in imaninsa ga wani biya ta wuce ita ma ta yi zina ga ciki na zina ne annabi ce ba yadda zamu tun daga ce da ta yi itirafi ga ciki sai ce amma ki je ko kin haihu ki dawo a miki haji ta je ta haihu ta dawo da ɗan yake ce ki sai kin yayi sai kala biyu haula ne kami da liman arada an yi tun ba. sai yawo jaririn ta kawo shi yana cin gurata gaban annabi don matar annabi mai tinka ta ce ni ce da zo rana kaza din nan ga watan kaza a bai jefe ne na yi wani ɗan sandan ki ja ka ta kure ka waye ya zo da ya tsaya cewa in ma ta gudu zan kamo ta a wani kurkuku aka ajiye ta wannan sana'a ba ta duk ko uku a yi a ɗauki gando ba wanda zai tsaya da kula da ita ta ta gudu a ɗauki ne dafa tuwo a ka da ta ce ya abinci da sha ruwan duk waye wannan daga cikin cikin gwamnati ba abin da aka mata wannan ita cewa kanta kuma tuwo su gabatar da kanta a shuhur bin raka ba ke shi yau duniya take bukatar raka duk inda aka ci gaba ga yan sandan ciki ga yan sandan waje ga yan sanda na bil adama ga yan sanda na karuka, ga yan sanda na dorai ga kwamfuta da ke ne ko masu laifi amma a kowane mulki sai an yi laifi sai Allah ta yi lahu mu'aqibat lahu mu'aqibatun min bayni يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم مرد له وما لهم من دونه من وال له mu'aqibat shi dan adam an sanya masa waɗansu mu'aqibat mala'iku da suke canjin aiki ba sa rabuwa da shi in ma wannan zai barka baya barin wajen sai wanda zai maye gurbin sa yazo su ne mu'aqibat masu bin juna min bayni yadayhi wa min khalfi gaba gare shi da baya gare shi yahfazunahu suna ba ki kariya min amrin lahi da umarnin Allah ta'ala suna ba ki kariya ta musamman su kare shi daga sharrin aljan su kare shi daga sharrin duk abin da yake ma'abucin sharri sai fa abin da Allah ya riga ya kaddar da ma sai ya sami to wannan sune mu'aqibat sune annabi ya fassara wannan cikin wato hadisi yace ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layl wa mala'ikatun bin-nahar mala'iku suna canjin aiki gare ku dare da rana yace suna haɗuwa a lokacin sallar la'asar da lokacin sallar asubai wato lokacin da za a yi sallar la'asar lokacin tafiyar waɗansu kenan da saukar waɗansu haka lokacin asubai lokacin tafiyar waɗansu da saukar waɗansu su waɗanda suka koma da Allah lokacin da duk suka je Allah ya san da ake ciki amma sai ya tambaye su kai fa taraktum ibadi sai su taraknahum na atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum ai sun zo da al'asar muna cikin sallah kuma za su tafi da asuba muna cikin sallah sai su ce mun je mun same su suna sallah mun baro su kuma suna sallah su shi ne falalan da ke nuna wannan sallolin guda biyu asubahi da al'asar musamman kuma da yin ta cikin jami'i an gane ku to kaga wannan sune mu'aqibatun min bayni yadihi min khalfi sannan suna daga cikin mu'aqibat din dai mala'ikun da ke rubutu ma yalfizu min qawlin illa ladayhi rasibun atid an yamin wa an shimal ga na dama ga na hagu wanne na rubutu ga wa inna alaikum lahafizun kiraman katibina ya'lamuna ma ta faɗo. dukkan waɗannan mu'aqibat wanda suke ba dan adam kariya su kare shi bayan haka kuma su kiyaye ayyukansa gobe kiyama a karanta masa baya sa da zaman yi musu komai yayi an rubuta an dawwala duk abin da yake Allah ta inna Allah la yughayyiru ma biqawmin lalle Allah ta'ala baya canja wani abu game da wata al'umma hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun canja su da karan kansu ma'ana lokacin da mutane ke cikin tsanani Allah baya fitar da su daga cikin tsanani ya mai da su cikin yarwa har sai sun canja daga saba ma Allah sun koma yi masa ba'a haka lokacin da suke cikin yalwa Allah baya fitar da su daga cikin yalwan ne ta cikin sanni har sai sun canza daga sa'a din nan sun koma sako shine la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan duk inda al'ummar musulmi suke gwargwadon biyayyar su ga Allah gwargwadon yadda Allah ta'ala wato zai sa musu yalwa a cikin al'amuran zai sa musu sauki zai ba su haɓaka ta tattalin arziki kasa da rayuwa da walwala da jin daɗi gwargwadon yadda suka saba gwargwadon yadda Allah zai tantana musu wahala da rikin kwanciyar hankali kuma kowa ya rinka tura laifin wannan ya ce laifin suwa ne wannan ya ce laifin suwa ne a ce laifin gwamnati ne wani ce laifin talakawa ne laifin sarakuna ne laifin malamai ne laifin ya ayyuka nasu ne a rasa duk Allah ya buɗe musu duniya tun da ita ce nan kurunkus da duniya sun riga sun gama falamma da su ma zukiru bihi fatahna alaihim ba kulli shay hatta idza farihu bima utu akadnahum baghtan fa idza hum wato yayin da suka manta abin da aka mutu a da Allah ya sai muka buɗe musu ni'ima kowace iri da daula kowace iri da walwala kowace iri har sai sun riga sun shagala da wannan a sabbahu baktatan kawai sai mu rike su ba da ko ba tsammani a kama su da azaba ko mutuwa ta zo ta su amma kai muni sai a haɗa ka da wahala dan ko ka ko mu zuwa ga Allah ta'ala sannan haɗa wahalar nan da yake wa mutum akwai tana da abin nan na farko dai domin ka dawo zuwa ga farkin gaskiya na biyu kuma kila ka saba ma Allah a jiya da shekaran jiya ubangiji ta'ala yana so ya maka gata ya kama ka da azabar duniya baya son ya kama ka da lahira to a nan gidan duniya sai a tsora maka wahala da matsalolin rayuwa wannan in dai kaga kana biyayya ga Allah kuma ga wahala tana samun ka to Allah na sanya ya san zunuban da ka taba yi da baya fa'idar lokacin da Allah ce man ya'malu su'an yujza bihi da saukar da ya cikin zurfin nisa duk wanda ya aikata mummuna sai an masa sakamako da shi sai sai zana abubakar ce mun bani mun lalace ya ji kuma waje sai da kiyama sai annabi sai ka kaga ba ka yi ciwon kai ba ka ta kaya ba ka zazzabi yace to wannan ana saka muku ne a nan gidan duniya don ku sai ta wahala a nan a can gurin sai ku waye gari an kankare gurin amma ba ana nufin yi da gidan sul akhira ba a nan duniya ne idan kai abu sai a Allah na kai maka gata sai tsora dora maka wahala a tsora maka talauci a tsora maka fatara a kore ka daga aiki ka fada a jarabawa a kore ka daga aiki a rufe ka a rufe kantin a kasuwa shiru duk waɗannan kana kiyamun laili kana karatun qur'ani kana salatin annabi duk dan Allah ya garrabe ka sai a kan kare zulubin ka sai in ka kai ka an kan kare zulubin ka إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا إذا الله تعالى ينفع متاني دون ممونا ساكمكو فلا مرد له با وندي يتكالي ومتاني والنعب وما لهم من دونه من مال kuma su mutane malahum ba su da wani min dunihi koma bayan Allah min wadin wani mataimaki wanda zai taimake su in ba Allah ba sai ce هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال هو الذي يريكم البرق وبنجي شيء ke nuna muku wato walkiya lokacin da hadiri ya taso sai ga walkiya wannan walkiya din khawfan wa taba khawfan domin razana suwa wa taba da kuma kwadaitarwa an gane ku ubangiji ta'ala na sanya wannan walkiya ta zanto razana suwa ga matafi matafi yana cikin duhun daji bai zo gida ba ya ga ana hadiri ya taso da walkiya kada hankalin su zai fita wa sama'a mazaunin gida shi da ya ga walƙiya yana sa ran za a yi ruwan sama gona za ta fita to wannan cikin hikimar Allah shi ke gudanar muku da wannan wa yunkiku sahaba kuma ubangiji ta'ala shine ke halittar girgiji astikal wanda yake mai nauyi wanda ke dauke da ruwan sama kan ba adadi goran ruwa ba adadi ba za ka iya lissafe galan din da yake dauke da shi ba Shi ne sahab girgije as-siqal mai nauyi wato babba ya zo ya zubar da ruwa duk gari ya fita sai ta ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد Ubangiji ta'ala shi ne wanda ya kaddara yadda za ka ga hatta tsawa tana tasbihi. Tsawa da muke ji lokacin da hadiri ya taso tana yin tasbihi ga Allah. bi hamdihi dan godiya ga Allah wal mala'ikatu mala'iku ma suna yin tasbihi min khifatihi saboda jin tsoron Allah ya kafun rabbahum min fawqihim wa yafaluna ma yu'marun wa yursilu sawaika ubangiji ta'ala shi ke aiko da wato ainihin tsawa ta sauka sa'ika ke ta sauka daga sama fa yusibu biha man yasha ya samu wanda ya ga dama da ita ta sauka a kansa ta zanto sanadiyyar tafiyar rayuwarsa wa hum yajadiluna fillahi duk da irin ababen da muka lissafa na ayyukan Allah wa hum sai ka ji su kafirai yujadiluna billahi suna jayayya cikin lamarin ubangiji suna jayayya wajen a kaɗai ta shi shi kaɗai da ibada da bauta wa huwa jadidul mihal shi ko shi ne mai tsananin ƙarfi al-mihal ko ka ce ƙarfi ko al-mihal dabara kowanne daga cikin an fassara wannan da ita kuma kowanne wato yana luzuntar dan uwansa domin ƙarfin da ba dabara a ciki ba ya da amfani dabarar da ba ƙarfi ba ta da amfani saboda haka shadidul mihal bi ma'ana shadidul quwwati وشديد البطش سبحانه وتعالى yana da karfin dabara yana da karfi kuma wajen mutuntar da al'amuran sa sai له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباطف كفيه إلى الماء إلا كباطف كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال له دعوة الحق Ubangiji ta'ala shi ke da kira wanda yake na gaskiya, wato kira zuwa da tauhidi kenan, kira zuwa kaɗai ta Allah wannan shi ne kiran gaske, za ka wasu malaman suka fassara da'awatul haq cewa ita ce la ilaha illallah. Wallazina yad'una min dunihi, wadanda suke bauta wa wani wanda ba Allah ba, mun fassara yadda kuna da cewa bauta saboda addu'a iri biyu ne akwai du'a ibada akwai du'a mas'ala kowanne kuma aya tana hukunta wallazina yad'una min dunihi wadanda suke kiran wani ba Allah ba ko suke bauta wani wanda ba Allah ba la yastajibuna lahum bi shay'in su wadanda ake kira din la yastajibuna lahum ba sa ansawa masu kiran nasu bi shay'in da wani abu ba su da ikon kawo amfani ba su da ikon ture illa ka ba su kafai sai dai face kamar mutumin da yake mika tafin hannayensa ila alma'i zuwa ga ruwa li ga fahu don ruwan ya taso ya zo bakinsa ma'ana mutum ne ya girgije a sama sai ya mika tafin hannayensa don ruwa ya zo ya shiga bakinsa ko mutum ya zo rijiya babu gangawa ruwa sai ya mika tafin hannayensa don ruwan ya taso ya shiga bakinsa zai yi yanzu abun nan da yake raja ne wannan raja din ba ya ta'assab abada. ba yanda za a yi tabbaci ba san na kawai ruwa ya zo wannan suka fassara cewa a'a shine kamar mutumin da ya hango ruwa daga sama idan kana tafiya da rana musamman akan titi kwalta in zafin rana ya zafin rana san nesa za ta ga abin da ake kira saraf wato kawalwalniya kamar ga ruwa can a kwanci amma in ka je sai ga ba ruwa bane ba kana sa ran da kaje za ka samu ruwa to amma sai ka ji suka samu ba zuwa bane to kamar haka ne duk wanda yake kiran Allah yake kiran wani kai wanda ba Allah ba tsammanin sa da ya kira shi an sa sai ya zanto ba zai samu komai ba ba buƙata. bukata duk wanda yake kira wanda ba Allah ba mabukaci ne Allah kadai shine al-ghani an gane ku wa ma hu bi balihi ubangiji yace wannan ruwan ba zai taba zuwa bakin ka ba ta wannan hanya da muka ambata wa ma ul kafirina addu'ar kafirai ba ta zanto bakin komai ba illa fi balal ba sai a cikin wato ainihin fata da haka baya halatta kiran wani Allah da nufin wannan wani Allah din wato ainihin ya kawo maka amfani ko ya kare ka daga cuta baya halatta kiransa nas ilalan wala mutarakatan istiklal da ke bantonin Allah ki kira shi kadai mujarakatan ka kira Allah kuma ka gwama da wani wali ko wani dini ko wani mala'ika ko wani aljan ko wani wanda ba Allah ba ubangiji ba ya yarda aikata don shi Allah shi aljanna don duk wanda ke kira baki ba ba ya da wata dama a wajen Allah hanyar da ke sa ka samu wani abu a wurin mutum shine ma zanto ya mallaki ko ya zanto yana tarayya da wani wajen mallakar sa ba na shi bane shi kaɗai ko biyu suka hadu suka yi ko ya zanto baya mallakar sa amma ya taimaka wa wannan mutumin ya mallaki ka ga yanzu yana da alfarma a wajen yana da ikon alfarma a wajen ko ya zanto babu ɗaya daga cikin hukun nan amma yana da shiga a wajen ta yadda in ya je ya nemi dama za a iya ba shi ya roƙa a ba shi to wannan sune hanyoyin guda hudu waɗanda Allah ya ambace su wato a cikin surtul saba قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يملكون مثقال duk wanda aka kira ko mala'ika ko wani annabi ko ma wa aka kira ba ta mallakar dai kwayar zarra a sama ko a ƙasa la yamlikuuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi ba ya kore wannan ba tunda ba ta mallaka za a roke su wa ma lahum fihi ma li shirkin kuma ba haɗuwa suka yi da Allah suka yi kansali ba Allah na da rabi su suna da ba su da wannan na Allah ne shi kadai ba su mallaka ba gaba daya ba su mallaki rabi ko wani kashi ba shine wa ma lahum fihi ma min shirkin wa ma lahu minhum min zahir kuma a cikin su ba wanda ya ba Allah gudunmawa yayin da Allah zai gina sama yayin da Allah zai gina kasa yayin da Allah zai sa albarkatun kasa yayin da Allah zai sa arzuka a cikin kasa ba wani cikin su wanda ya ba Allah gudunmawa yanzu me rage sai ka ce a cikin sa akwai dan gata wanda in ka roke shi ya roko ba Allah ya baka wannan kuma shine ma'anar ceto ke to shine ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو الأمير الكبير duk tauhidi yana cikin Qur'ani in da Qur'ani mutum ya ba zai kai fahimta tauhidi ba yanzu na aika kore komai ceto ne za ka rike da shi shi ne a majinginarsa to sai ce ba wanda cetonsa zai amfani sai wanda Allah ya masa izini ko ta ya za ka yi gane Allah ya yi wa mutum izini izinin nan ko dai a duniya ne ko a lahira idan a duniya ne ba ka da hanyar da za ka gane Allah ya yi izini sai ta hanyar Qur'ani ya ambaci sunan wani cewa wani dan gata na ne na ba shi dama ya yi to ya ambaci sunan ya ambaci sunan su to ko ku jira a tashi kiyama sai Allah ya nuna shi to wannan ko ba ka da tabbaci shi ne wani ko ita ce wanki ko su ne su wani yaya za ka mutaki daga nan idan an ji san ko mai ne ke ba shi bane ba fa sai ka yaya a ce tun da shi ke mallakar gaba daya sai ka roke shi ya Allah ka ni cikin ceton masu ceto shi ya san ko wane ne masu ceton kai baka san su ba amma idan ka ce ya Allah ka ni cikin ceton wani yanzu kana baiwa Allah labari wani mai ceto ne kuma shi Allah ba shi faɗa maka ba wani mai ceto ne tunda bai ambaci sunan ji ba ko a Qur'ani ko a hadisi to sai ka yaya sai ka ce sai ka samu da mutunci. ni ma sai in ce ina ce da kawo da ce na zato ba ga bane ba ka ce ka samu malamin ka zato in ce ka kawo na zato ka ce ka samu wanda kowa ko shi nan kowa ma to kowa ma bai zato ne ya ce da kawo kowa zato yo kai za ka yi ka munana kanka zato ko ka munana ma'aikinka zato ko ka munana malaminka kaga duk idan mutum ya wannan tunanin sai ya ga to ina ina ina aka zo da ake wannan mutum cewa suwa ne ba su to ne suwa ne a ina waye ya naka suwa ya ba su kuma ba za a taba fahimta haka ba dole sai an bi qur'ani sai an bi hadisin annabi shine ma'anan wa ma ul kafirin illa fi bala saboda yadda lokaci za yi mu dakata nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wannan sai kuskure kuma ya mana وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم أنت راوي مؤخر Na'am, malam mai tambaya na farko yana cewa mutum da ya saki matarsa tana da juna biyu. To yaya hukuncin wannan saki? jama'a saurara da Allah mutumin da ya saki matarsa tana da juna biyu matsala biyu ce a takaice matsalan farko shin saki ya yiwu ko bai yi ba ana hakika saki ya yi kuma saki lokacin da mace take da juna biyu saki ne wanda ya halatta duk da cewa cikin malaman fikihu akwai wanda suke cewa sakin mace da juna biyu bai halatta ba suna kirga shi a matsayin abdalakul bidai amma a karkashin nassin qur'ani za a fahimci cewa ya halatta wanda wannan shine fatawar sauran malaman dan Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yab'ana hamlahunna Wa ma abuta juna biyu yadda su shine su aiki abin da ke cikin to kaga da Allah bai halatta cikin ba da ba ma zai shagalta ba wajen ambatan yayin da za su yi ta yadda ubangiji ya tsaya ya yadda za su yadda wannan dalilin ne cewa cikin yayi wannan dalilin ne cewa kuma kan cikin ya halaka to da aka duk wanda aka fita cikin juna biyu ta kasu yanzu abin da ya rage shi ne iddar ta ba za ta zanta ta fita daga idda ba sai lokacin da ta haihu ko yau aka sake ta sai ta haihu gobe ko jibi kaga bayan kwana biyu kenan ka riga ta fita daga idda ya halatta ya aure sannan abu na gaba wajibi ne ga miji ya zanto siyar da ita shayar da ita wurin da za ta zauna ya biya haya in gidan iyayenta ne siyarwa da shayarwa duk yana kan wuyanta har ya zuwa lokacin da za ta haihu in ta haihu kuma dole zai ciyar da ita saboda shayar da ɗansa sai dai faɗin ya samu wata mai mai shayarwa kuma suka yi ittifaki ya karfe ɗan ya je ya bayar wani wuri haya dan a shayar da a shari'ance akwai wannan amma in ba haka ba shi ne zai ɗauki nauyin ciyar da ita don saboda shayar da ɗansa. malamin tambaya ta gaba yana cewa menene hukuncin matar da take haɗe wasu ƙwayoyi domin ta tsaye da jinin haida ɗan ramadan kwayoyi da mata suke sha don saboda su tsayar da jinin al'ada saboda su samu daman azuntar watan ramadana wannan ƙwayoyi baya halatta mace ta yi amfani da su sai ta nemi izinin mijinta yin ko ba ta da miji mutlakan ka iya amfani da ta wannan ta fuskar yin amfani da shi kenan ta fuskar neman izini inda miji zai ta neman izini in ba miji ba lalle zai ta neman izinin kowa ba na biyu kafin ta yi amfani da wannan kwayoyi ta tabbatar ta tuntuɓi likita kuma ta tabbatar an auna jininta don dacewarsa da jinin jininta saboda akwai lokacin da wannan kwayoyin suke haifar da matsaloli suna haifar da kansa suna haifar da cutuka da dama da aka ya kamata kiyaye mata su kiyaye idan an riga an auna jini an tabbatar wannan maganin sinadarin sa ya dace da reaction din jiki ba zai haifar da wata cuta ba to shi ke ya halatta shi amfani babu wani hali a cikin wannan bayan kin da zargi na'am in ko an yi bincike an tabbatar zai cutar to musulunci ya haramta ma musulmai yin amfani da dukkan abin da zai cutar da shi bai halatta ba na'am malam ya tambaya ta da yake cewa wai menene ainihin ma'anar kalmar maula dan ana dangana ta daga mutum kuma ana dangana ta ga Allah kalmar maula tana daukan ma'anoni daban-daban kalmar maula tana nufin bawa kuma maula tana nufin ubangida da bawa da ubangida kowanne ana ce masa maula an gane ko wanda jerin magana shine zai tantance a ina sai amfani da ta kowace ma'ana take nufi da ita sannan maula tana zuwa da ma'anar wato shugaba an gane ku sannan maula tana zuwa da ma'anar mataimakinka tana zuwa da ma'anar dan uwa tana zuwa da ma'anar dan kalin mahaifi ko dan kalin dan wan mahaifi wanda kai da shi mahaifin ku uwa ɗaya uba ɗaya ya iya zama maula ɗinka a larabci yana zama maula sannan kalmar maula kuma ana jingina ta zuwa ga ubangiji zalika bi anna allaha مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Kita da kan wannan ma'anonin. na'am malam cikin tafsiri zai kai bayanin wahayi kace akwai wahayin da ake sakowa mutum haka da kuma wahayi irin na annaba daban to wannan ya dan kitar aka ce kadan ƙara yin bayani kaɗan. Abin da nake nufi da wahayin da ba na annabi ba shine irin wahayin da aka wa mahaifiyar annabi Musa da eh, da wahayin da aka yi wa nana Maryam wato mahaifiyar annabi Isa alaihi salam da su waɗannan bai mai su annabawa ba. An gane ku? Irin wahayin da aka wa gudan zuma duk wannan bai mai su annabawa ba. Da haka ba a kafa hujja da wannan duka da cewa yanzu idan wani zo ce an masa wahayi ga wani abu idan ka karanta akwai falala to sai mu tambaye shi kai annabi ne ko ba annabi bane ba da zaran ya ce shi annabi ne kaga babu sauran wani bayani ya fitar da kansa daga cikin musulmi idan ce ai ni ba annabi bane ba amma waɗanda ba annaba ba ma ana musu wahayi sai mu ce to da aka yi musu wahayi aka ce su kisarwa al'umma dan sai su zo su fitar da kai sai su wa ai kudan zuma ma an yi masa wa'ayi sai ya zanto ba za a yi wa waliyin Allah wa'ayi ba yanzu da wali da gudan zuma wanne fa falala sai mu ce wali ya fi falala ba shi kenan ba to ya za a yi wa gudan zuma wa'ayi ba za a yi wa wali ba sai mu ce in dai irin wa'ayin da aka wa gudan zuma wali ke so mun ba shi wahayin da aka wa kudin zuma a nista ta zai minar jibali buyuta wa minar shagari wa min ma ya arsuna sun ma kudi min kullum samarati da shi subu da rabbi ki zulula abin da aka wa wahayi kawai ta gina gida wanda za ta shiga ta kwanta irin wannan aka wa ne ka Fati shi ba tun da ya kawo al-mushabbahu ya kawo al-mushabbahu bihi ya kawo adatu tasbihi da kuma wajen mushabbahi sai mu ce mun sallama da waje hoshe ba idan wannan wa'ayi ne wannan ba wa'ayi ne a yi masa irin wa'ayin da aka wa kudin zuma tun da an zauna lafiya amma bai sabai kawo wani abu ya zo ce mana akwai falala tun da kudin zuma bata kawo mana wani abu ta ce akwai falala bata kawo falalan zikiri ko falalan salati ko istighfari ko wata sallar nafila ko azumi ba haka kawai ta kame bakinta da ta ta ta ta shiga cikin kejinta to shi ma sai ce sha shiga cikin kejinta magana ta kare na'am malam sai tambaya tarihin tambaya ta jiya wane ne ibnu qayyim al-jawzi to wannan ku ya hakuri sai gobe dan naga duk mutane sun sai lokaci yayi yi. sai sai wannan na kusan karfe ko in ce na karfe wani yace mutum ne ya saci dukiyar mutum sai yayi alkawari yace zai mayar masa bayan ya tuba amma bai samu dukiya wajen mayarwa ba to yaya wannan za ta fada a kansa ko kuwa ko wani ya ta faduwa zuwa zai yi ne ne ke ce ka yace in ma ya san in ya faɗa masa dukiyar ba zai iya yafewa ba ya ce wani na taɓa a in turka a wani lokaci da ya gabata kullum suna ina jin tafe shi da haka yana fatan ka ya mun kar Allah ya kama ni da wani a jumulce yake ya yafe maka ta yafe in bai yafe ba zai ka ji yafe tambaya ta karshe ne menene hukuncin wanda ya yi istimna'i istimna'i bai halatta ba istimna'i haramun ne ƙarin bayani sai gobe na Allah ya kyau assalamu alaikum Oh.